no te cuenten lo que pasa. tu tu eta piztu irratia. tu televista eta piztu irratia. ¡Erriko tienen un color Landen lurrinak zeharkatuz Ita zoro Irrintzi gorri batekin estaldu nituen Egunaren eta gauaren atemeharrak Sega zorrotz batekin abaki nituen debekatzaileen aginak Gero, hil nintzen Ita ingana suas bilusiare por or ponundoa y lo vi oriseta zetan de denan locar Bueno, Arrachaldeón, Arratzaldeon, nahiara. Kaixo, latz, hemen gauz, gaur, <laughs> bueno, pasan egunea izan, izan, izan zen e, eh, irratzaio berezia, baina gaur ere irratzaio berezia, baina tekniko, te, teknika, tekniko edo, ez? Bai, baina, bueno, betiko, betiko moduan aurrera aterako bai, dugu. Bai, gaur, normalian, hiru pertsona gauz hemen programa iteko, baina gaur bakarri gaude olatz eta biok, bai. ordu nahi dugu dana, dana, saiatuko gara bentsa dana, ea, ea, Ai, egiten, egiten, botoia eta mikro, eta mikro, eta eta dana, baina nik uste gainera eukiko dugula gaur irratzaio polita. Mhm. Egon gogara itzingo dugu igual bizikleta inguruan, baina ez bizikleta bakarri, baizik zer egin daiteke bizikleta bat egaz. Mhm. <laughs> Mundua esagutu. Arixe. Eukiko dugu gero elkarrizketatxuet ere, e, kontatuko digute bidaia, Finlandia Bilbo bidaia inzuzen ere, eta gero betiko lez, ba, gure agenda, gure berriak, urrengo asterako egitaraua ere emango aldugu, sopin pairratiko urte urrena ospatzen dugula, eta bueno, ba, zenbait gauzatxo. Txikio, eta giri ere aipamen berezitxoa egingo diogu. Hori da, omenaldi, bueno, sumea egingo diogu bai, eta ordune kantatxu bat, eta aurrera, bai? Bai. berriro zu aitzari Sonatzaio kezkaturikote Joate askearen oparotasunea Beti kontasunaren irrian zi kolorez. Kolore guztietako informazioa. Bueno, atipitapa bizikletari heldu horretik, albiste jarrepaso amango diogu, barakaldo inguruan eta ibarrezkerrean gertatutako albistea komentatuko izkizu lehen lehenbizikotz, ondoren e, izaera nazionalagokoak eta gero denborak ematen digunaren arabera, ba bueno, bestelako albistetara ere joko dugu. Eta Azteko barakaldon, eh, Mexikar jaia ospatuko da, eta, eta bueno, pues, e, barakaldoko gazteriaren aisialdi askatzailean eh, oinarritutako eskaintza antolatzen tematu inda beste bain ere barakaldoko gazte asamblea da. Horren ari ira honetan ba, irailako geita lau, bai, Mexikar jaia hogeita iru, Mexikar jaia antolatu dute, oleta gaztetxean sortzit erditatik aurrera, eta ez eta detaleneren gaineko El Color de la Tierra dokumentala eskiniko dute, eta bederatzi terdietan mm, garagardoa tekila karaoke jaia, bueno, ba, hori guzti martxan jarriko da, eta mexikar musika gabo soan zehar izango dute entzun eta eta dantzagai. Orduan, naiz eta barakaldu inguruko albistekin hasi, bo izaera internazionala ba, badario, osea Ez da plantxarra, ez? Ez, da pes. Osondo. eta eh dela urrengo albistea argitan bidali digu, eta argitan makizue dela el Centro Asesor de la Mujer Barakaldokoa da aurten ja berriz ere ba bere bueno hasiera emango dio ber urte urteari eh un año más como decíamos Argitan que es el Centro Asesor de la Mujer de Barakaldo comienza el curso recordando pues que pone al servicio del pueblo el servicio de atención tanto jurídica y laboral como psicológica al pueblo y sobre todo lo pone a disposición de las mujeres que se encuentran en situaciones problemáticas. Arguitan además comenzará el curso con, un taller que viene haciendo en los últimos años, el taller de autoestima, que funcionará a partir del día 13 de octubre todos los miércoles de 10 a 12 de la mañana. Y para apuntarse eh, basta con llamar al teléfono de, la asociación, que es el 94478-2102, dejando recado en el contestador con, con, el nombre de las personas interesadas y el teléfono. Y ellas mismas pues se pondrán en contacto con, con la gente interesada. un año más a, tope, a tope vienen. Eta, eta bueno, urrengo albistea herrikoloren argitaratu dugu, eta bada Amaia Rojasen egotzearen e, eh, horra. E, bueno, ba, berriro ere argitzera ematen dauna da lapurrak ere zordun ditugula. Eta bueno, ba, prentza horrak e, eh, gitxi gora bera labur bilduz onako xea dio. Ba, krisi ekonomikoaren eragina barakaldon beste dozein herritan bezain garrantzitsua dela, aitortu du Amaia Rojasek, eta era berean diru laguntza jasotzen dituzten familien fraude izaera ere salatu du. E, dirua jasotzeko baldintzak betetzen ez dituztelakoan. Horretarako berriotxoak plataformako lanaren eh, inguruan sarantzak agerian utzi nahi izan dituzte, eh, haiek egiten duten lana izkoa ez balitz bezala. E, bueno, finean elkartasuna eta justizia sozialaren aurkako erasotzat hartu dut ekidek, bai izan ere, plataforma honen bitartez lortzen den diru laguntzari esker, e, biziron baita izake jente asko eta asko, orduen ez da bat ere bidezko alako, alako eta ez gainera, alako prentxabarrak kaleratzea eta beste behin ere udalaren elkartasun eta borondate falta gerian geratu dira, ba, kriminalizazio eta sekintzelan bar, berri baten bitartez, ezta? Kasu honetan ba mediatikoki betiko les, baina bestela azpijokoak edo goza batez bada bestea. Ba, kizu gainera ez dakit irakurri duzune eh, orain eh, justu e, izan da nik ikusi dugula ordu bietan edo gaur eh, pleno auki dute, pleno, pleno egonda barakaldoku udaletxean, da oposizioa galdetu egin dio Amaia Rojas eri honen inguruan, taberak askenean esan dau ez, e, ez dela ez, egia azkenean bakarrik pikarezka edo kasuak edo bakarri bizpairu pertsonakoak izan direla eta ez boste un tapiku kasu horiek haiek esaten zuten bezala. Hmm. Beraz, gaur plenoan behintzat eh, berak eh, onartu du eh, gezurretan ari direla hmm. eta eta horretan geratu da gauza, gero biharia igual e, zeo zer jakingo dugu, baina bueno, hmm. behintzat behintzat, bueno, behintzat, behintzat, behintzat, behintzat, behintzat, behintzat, behintzat, behintzat, behintzat, behintzat, Bai. Hori da. Gero zer bai. gehiago daukagu? Zer gehiago, ba, espazio publikoak aldarrikatu, aldarrikatzea joango gara, mhm. bai. E, Gero eta espazio publiko git, daukagu. Mm, ja, ez ditugu, ia, ia, ez, ez, ditugu, ez digute uste, el Ja, solo con salir a la calle ya tenemos que pagar dinero por, por salir a la calle. Cierto, es, pero que, tampoco no... eh, todas las ideas que... <laughs> Entonces, coincidiendo con la aprobación del texto definitivo de, la polémica ordenanza sobre ocupación del espacio público, pues componentes de los más de 70 colectivos de la plataforma Bilbo en Calea Casque se concentraron a las puertas del Ayuntamiento de Bilbo denunciando que el consistorio se ha negado a escuchar la voz de los miles de bilbaínos y bilbaínas que se han opuesto a esta nueva ordenanza. Para expresar además el rechazo, la plataforma ha invitado a la ciudadanía en general a participar en una manifestación que han convocado para mañana eh, bajo el lema Cale Agustionada y que partirá a las 6 de la Plaza Moyúa. Invitan además pues, a, los ciudadanos y a las ciudadanas de Vizcaya a manifestarse contra esta normativa que nada aporta a la construcción de pues de un Bilbao, de un pueblo, de, un Baracaldo diverso, vivo, social, abierto y democrático y que persigue consolidar un modelo de ciudad pensando, como ellos mismos expresan, para turistas con cartera y congresistas. Mm. Luego también eh, también es, curioso porque dentro del, manifiesto que hemos leído, bueno, que nos ha llegado a las manos y tal, y que hemos estado echándole un vistazo, pues eh, ha llamado mucho la atención pues que lleva desde el pasado de abril oponiéndose a la ordenanza, la, plataforma que os hemos comentado. Y, luego, pues si bien es cierto que no solamente en Bilbo, pues en más municipios hemos visto como poco a poco eh, se van regulando y limitando cada vez más todas las actividades o cualquier actividad que se vaya a realizar en la vía pública, ¿no? Y, en cuanto a eso, nos, comentan que, que, se limita y prácticamente se prohíbe, ¿no? Eh, desde el uso de bicicletas y patines, porque están ya eh, en un, espacio muy concreto, y eh, pues hasta la instalación de mesas informativas, bien puede ser también el reparto de prensa gratuita, está muy controlado, incluso prohibiciones tan <laughs> absurdas, <laughs> absurdas como la de jugar con cometas y, boomerangs. Desde luego, las cometas asesinas. Sí, sí, sí. Y los colectivos sociales pues se han subrayado también desde el principio que el texto se ha redactado sin participación ciudadana, como nos tienen igual bastante acostumbradas, que regula asuntos que hasta ahora no preocupaban al, vecindario y que para lo que sí que se preocupan es para proponer sanciones en vez de buscar pues alternativas sociales. Y para todo ello, bueno, impulsaron la firma de una alegación que reclamaba la retirada de la ordenanza eh, la apertura del, proceso de debate participativo sobre los usos de, los espacios y que si de aquí ya y, que si de, ese debate pues eh, eh, bueno sugiriera no ¿no? Que nos estamos metiendo. Sugiriera, <laughs> este, Una nueva ordenanza, pues esta que por lo menos se sometiera a mínimo, mínimamente a consulta popular. Sí. Y ahí está. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues como ha, dicho Naya, mañana sábado 25 pues sí que va a haber una manifestación en Bilbo y yo creo que es importante, ¿no? Pues porque cada vez nos están delimitando más el espacio y, al final no vamos a tener ni dónde, ni dónde sentarnos. Y bueno, nos vamos a otra noticia que, bueno, pues se trata sobre un comunicado del, del CNT de Baracaldo que llama a la movilización del 29 y, bueno, pues se van posicionando poco a poco los diferentes agentes socioeconómicos de cara a la convocatoria de huelga para el próximo 29 de septiembre. Y CNT de Baracaldo pues llama a participar activamente en la huelga general, pese a, discretar, a discrepar con la praxis de algunos de los sindicatos convocantes, ¿no? pues concretamente con comisiones obreras y UGT. Animan así a la ciudadanía a, secundar la, la jornada de paro y, abogan que, tiene que ser por nuestros derechos y, nuestra dignidad, sin subvenciones, sin liberados y sin hipotecas políticas, ¿no? Según, según indican desde, desde el sindicato anarquista, aunque no podemos asegurar a nadie que vayamos a poder tumbar esta reforma, lo que sí podemos afirmar es que no nos dejaremos la piel en ello, ¿no? y CNT pues va a realizar una manifestación meeting el próximo miércoles a partir de las 7 en, en la, desde la plaza de, de Bidonera de Baracaldo. Eso es, y bueno, vamos, a, vamos a ver si, vamos a, si nos ponemos un poco en tesitura un poco más alegre. Sí, venga. Porque ya al final siempre tenemos ahí unas cuantas. El pueblo yo no sé qué nos da, pero siempre este Este pueblo es lo que tiene el ¿eh? pueblo. Nosotras, nosotras solo, solo lo contamos. Que también tiene <laughs> cosas buenas, pero bueno, justo la próxima no es del, de nuestro pueblo, pero bueno. Luego volvemos. Luego volvemos. Uribarri jaietan. Bai, ze ondo. Ya berriz ere. Eta urte urte, bairaiaren eh, oita beratzi aldu Matiko eta Auribarri Ausoek Bajai Herrikoiak ospatzen dituzte. Horein gontan, izango, gaurtik, gaurtik, iraiaren hogeita lautik, urriaren irura bitartean, izango dugu ba, Bilboko hauzu hauetako jaietaz gozatzeko parada. Eta urterik urte ba, jaiak berrituz doaz, antolatzaileak aldatuz, jaien formatatoki aldatzen, txapelketa eta musika eta guztuak denak aldatzen doaz, baina behintzat parte hartzea, eta hori hori da garrantzitsuena parte hartzea aldarrikatzen dute eta euren esanetan nahiko programa parte hartzailea lortu dute aurtengoan ere. Mm -hmm. e, eh, amaika merkatari eta tabernari, eragile soziokultural, hausoki de kuadrilla, irabazi asmorik gabeko balkarteak, danontxako izango dira jai hauek, danoka e, hartute parte bere egitarauan mm -hmm. eta bueno, ba beintzat ere bidali digute gonbitea mm beraz ez da beste bai. plan, Eta nahi aprobetxatu da dugu eh, geratzen den e, irailaren puskatxo eta urria, ze astrotik aurrera ez dago jairik eta gero hasiko diratzera gare urtarreian, beraz. Hori bai, baina hemen eh, Euskal Herrian beti dago zeo zen, Bai, bai, bai, bai. Bueno, joango gara hausnarketa e, batera, eta bueno, begirunaren inguruko e, kontutxo bada, Eta gezurra badiru diere, e, eh, oraindik eh, irauten dute kultura etnia bestelakoen arteko liskarra eta deskonfiantza. Eta hartarazos rasismora kundeak, plazaratu berri duten salaketa baten albistea eman digu. E, hain zuzen ere, gurutzetan ez da izidoten bati denda batean sartzen utzi bere etnia zela eta. Eta, bueno, ba, albiste hau ere, on gainean mintzatu gara herriko E, webgunean eta eta honek agerian e, utzi egin du egundo kulturarek kulturekiko existitzen den e, deskonfiantza, bueno, kulturanistasunarekiko, ezta? Eta mm, Herri Kolore Barakaldoko Azgiba erakundarekin harremanetan jarri da eh ijitoen e, erakunde ordezkaritza barakaldon, ba, barakaldon e, bizi diren ijitoen egoera zehatzago eta urbilagotik ezagutzeko asmoz. Informazio gehiago webgunean dago, baina dozien kasutan ba, bueno, beste hausnarketarako bidea. Gauzak eh, nahiko desestrukturatuta daudela. Kontrakoa bai, saltzen diguten arren. Bai, orduan, e, ba, hori mundu guztia badeko aukera, e, sartu eskeros, balkerrezketa eta erakunde hori era, e, ezagutzeko nik uste momentu oso jende gutxi ezagutzen duela barakaldon, hmm. bada beste elkarte batzuk eta igual ezagunagoak, bai hmm. barakaldo eta bai bizkai baina bentsatu ba, hmm. emetik ere botatzen du aukera hori, eta webgunean sartu eskero, hortxe dago elkarrizketa, mhm. eta eta baita ba, elkartearen eh, berri. Mhm. Bueno, naia, beste, beste ospakizun bat daukagu, ezta? da? Beste ospakizun. Hemen ondoan, barakaldonez, eh? Ondoan. alboko herria, baina, bueno, tira, tira, tira. Ez da, zer gertatzen zaigun orain? Mikrokin eta, ez duzu entzuten? Zaratan txuten dugu, bai ez? Aizea. Aizea izango da. <laughs> bai. Bueno, eta zer gertatzen da bihar trapagaranen, ba, ospatzen dutela gazteguna, mm eta eta baldintzak aldatzen ari direla, euren herrian bai estatzen dute bat trapagarango gazteguneko antolatzailek. Biari izango da, egun beze, esan bezala, egun handia, eta dei egiten diete herritar guztiei, ba, festan murgitzera, denek izango baitugu tokia bertan, esaten dut baitugu, jango garela kosta. Mhm. e, hortarako gitarra parau prestatu dute, Eta gainera, lehen, e, uribarrin, uribarriko jaietan gertatzen den bezala menere oso prozesu parte hartzailea eukidute gaztegun hau montatzeko, da e, hortan bertan bai kuadrilla, lonjeroak, e, oroitzen egon zela lonjero guna, e, mm -hmm. dela oin dela gutxi bigarren lonjero guna, haiek ere egongo dira pres, eta ba, bueno, lonjero gunarekin eh, gaztea maiako harreman zare bat ausut, tasutu zuten, urtetan zehar eta hau izango da ba, bueno, be, e, berriz ere bere beste egun handia. E, finean trapagaran herria berasmatzen ari dira egunez, egun eta bertako biztan lehen arteko zarek ba, sorturiko herria bihurtzen eta bertan egongo gara bihar. Bai, ez da, naia? Bai, bai, egongo da, ba, gainera barakaldoko ez dakite, eta bagarangoko ekserri noten, baina barakaldoko jende pilo egongo da, bai, gauzak eiten. Bai. Hau da, egongo da, egun da bat, mm kriu, egongo dira Euskal Rapero gaztetsuak, gero izango da Rumbaren estreno mundiala, Zagardole eta hemen eh, jasi bertso eskolako gure laguntxoak, mm -hmm. salbo espunk bertan egongo da ere, ordu nik ba, uste bai, bihar... Nik oso gitarra gu, bai, bai, nabarituko dela hortra pagaranen. Bai, bai, bai, bai, Eta, bueno, ja, igual e, musika pur bat jarriko diguztu naia. Bueno. Bai, ze, albistekin eh, bukatu egin dugu eta eta lastar elkarrizketari helduko diogu, orduen heldu horretik musika pitxin bat. zer animatu, ezta? Bai. Ah, ah. Buenas tardes, señores y nuestra subida. Sueño con tierra, sueño con fuego, sueño que nada nos separa. Y estoy aquí, y estoy allá, perdiendo el tiempo ante la inmensidad. no te has dado cuenta que aún soy alma de tu corazón, alma te habita en la ciudad. città, sogno di terra, sogno di fuoco, sogno che niente ci separerà. Io sono qui e sono là, sueño que nada nos separará. no te has dado cuenta que soy alma de tu corazón, alma que habita en la ciudad de la duda y de la usa tele mi favole luce para ombra fantasía, y no te has dado cuenta que tú ya tienes mi corazón y no te has dado cuenta que soy alma de tu corazón alma que habita en la ciudad de la duda y de la razón usa tele mi favole luce para ombra fantasía, y no te has dado cuenta que tú es mi corazón. Esta es la radio que sacó conversación la estación de los rock, sigue y no muere. Qué música impresionante te vibra y verdaderamente este ahora. Van a ver, a ver, a ver. Vente pa' aquí a charlar un poquito. bachira, naravachirat, bachira pa Vente pa' aquí, no me dejes solito. Bueno, ba, irratzaioaren bigarren zatiari helduko diogu, eta sarreran esan dizu egun bezalaxe, eh, elkarrizketa berezia daukagu, elkarrizketa kuriosoa edo edo sikiran freskoa, eta eta komentatu dizuegu estitsu gure laguna irakaslea e, etorriko, etorriko ez daigula eta kontatuko digula oso, oso bidaia berezia. Bizikleta egindako bidaia luze eta berezia. Etorretarako horretarako pentsatu dugu, ba, sarrera modure, bera izketan hasi aurretik, eta leku hartu arte, ba, guke eh, komentatuko dizuegula, ba, azken, azken urte hortan bizikletaz bidaiatzea gero eta errakastatxoagoa dela. Ba, gero eta jente gehiago eh, egiten dituela bidaiak bizikletan. Eta horretarako guke eh, apuntatu nahi izan ditugu, ekarri nahi izan ditugu, e, bueno, pues alde batetik bizikletan e, bidaiatzea dauzkan alde honak, eta bestetik e, alde txarrak, alde txarren bat ere baitauka. Eta alde honen artean, pues, pues, e, ekonomikoagoa dela, pues, e, orain krisi garaian, <laughs> bueno, guatzu krisi garaian egon ala ez beti berdin ibiltzen gara, pues, bueno, sosak aurrezteko bidea ere maten digula bizikletan e, bidaiatzeak, eta bertako jente hobeto ezagutzeko aukera ematen digu, erritmoa, norberak markatzen du erritmoa, eta kirola, kirola egiteko aitzakia ere eh, polita da. Alde txarrak ere baditu, ba, arriskua, arriskua, herri batzuk, eh, herri alde batzuk beste batzuk, baino arriskutsuagoak direlako, eh, denbora askatzen du, zenbat eta gehiago, oh, Eta, bueno, pues, fizikoa ere, pues, prestakuntza nimino eramateako menigarria da lesioa, saiesteko edo, Eta, eta bueno, pues, e, eh, hamen eh, ibilbide batzuk apuntatu ditugu, naia, baten bate, ez dakit egin izango dugu, bueno, baten bate egin daukago, baina komentatuko izkigu entzulei? Beitzat, bai, bai, mene, eh, bai, batzu badira oso zagunak, beste batzuk ezain beste, baina tira. E, adibidez, transpire naika, oso bidaia ezaguna e, mendizaren orain txerrindulari asko animatu egiten dira, pirinuak bizikletaz goitik bera zeharkatzen, Camino de Santiago hori beti ez famatua bai bicicletas, bai edo bai orain Coches, e, egiten, Mendute. Ruta mundialmente conocida y recorrida por peregrinos y peregrinas con mayor, menor y, ningún vínculo religioso, la verdad. Hay muchas variantes, además del Camino de Santiago, el Camino francés, que, justa, que además es casualidad que comienza en Euskal Herria, en Don Iván Egarasi, el camino del norte que atraviesa toda la costa y el camino vasco que pasa por Bilbo y después también está un poco la zona de, las Bárdenas. No sé si os habéis fijado alguna vez, no sé si habéis hecho el camino Santiago, pero aunque no lo hayáis hecho, hay muchas veces no veis la concha en todas partes. <laughs> Sí. <laughs> Yo no sé si la famosa concha que tiene muchos chistes la concha, pero bueno. <laughs> pero el Santi se dio unas vueltitas majas porque la verdad que, pero bueno igual hacemos también un poco la inquestita, que no se nos olvide que tenemos que hacerle una inquesta a la presenta, a la, a la homenajeada, a la entrevistada. Pues sí, ¿no? Y igual eh, casi antes de, antes de empezar con la, con la Dentro de, de, las travesías que hemos, que hemos ido recogiendo, pues hay unas cuantas ya, hemos, eh, pues Naya ha comentado las que están a nuestro entorno, a nuestro alrededor y tal, baina gero munduan zehar badira asko eta asko asko guk danak ezin izan ditu ekarri, gainera gero inbidiazko eta egongo ginen danok, <laughs> hasiko ginak ja bueltak emoten, eta nik hau gure dute nik beste hau. Eta, eta munduan zehar ere badira, ba, Marokon adibidez, topatu genuen aurreko gunean, eh, la, la famosa travesía del Atlas también, que la gente la hace eh, pues, eh, caminando, pues muchos montañeros la hacen, y, ahora también está muy de moda hacerla en, bicicleta, y encontramos una página que, proponían pues, varias etapas por los bosques del Medio Atlas, y luego iban pues, por varios parques nacionales hasta terminar en Guarzazate, que es un lugar bastante famoso, que es eh, bada era berean abia puntu, atelasetara eta pasamortutik ibialdia egiteko, eta era berean, pues, Muga Eta gero Frantziatik ere topatu ditugu batzuk, ba, oiek lasaiagoa, gainera familia, familia familiak e, egiteko modukoak, lautadak eta gazteloak ikusten dituzu, eta bueno. Gero Alemanian, bai. eh, la ruta del romanticismo, no? por el sur de Alemania, que esa, bueno, pues, es sugerente. Eh? Bueno, Cuba, esta Cuba. Oso no esagutzen bai, duzu Cuba bisiketa, bai. bai. <laughs> Baina, bueno, pues egia esan... Eh, Holanda, Holanda ba, ere. Cuba da, basta egite, eh, zikloturista gehien jasotzen dauen eh, herrialdea. Bai, bai eh? ez dakite urtean zenbat milioi lagun ibiltzen diren batek bizikletas. Osea que bueno, <laughs> zergatik Bai, gero baten ba gehiago badago, ez naia? Bai, badago ere hemen Holanda, tulipanak lagun, ba, lauta da gabeak eta paisai ederrak, mhm. Danimarka, la ruta de la Margarita. Qué bonito suena, la ruta de la Margarita. Margarita. <laughs> Margaritas y tulipanes. Zi. Ibilbide lasaia, aizea kontra, hori arazo bakarra, eta familia askok e, bidaia hori bizikleta zeiteko zaletasuna dute. Zarretan zatika egin izan dute bilaldia, eta kanpinak eta zerbitzuak oroar nekondo prestatuta daude, ze pues, zikloturisten txako. Bizikleta karrila aldeko guztietan, abantai irakarria ikaragarria da hori, lo egiteko aitziako hartzaiek erabiltzen zituzte txola txikiak erabilgarri daude, ere, leku askotan, eta mm, gutxi badira, gutxi batzuk badira ere, euri etorriz gero, gaua bertan egin eta babes hartzeko lekua proposak dira. Mhm. bueno, ba, bengaz gara gehiago luztatuko, ez da? Inkesta? inkesta. Bueno, aurkeztuko dugu gure ba, bai. bai. laguna. Bai, pues etorri da di, bilbotik, arratzaldeon esti. Arratzaldeon Bai, eta bueno, pues eh, oso bidaia berezia kontatuko diguztu, baina, mm, hau sorpresita zan, eh, hitz egiten hasi aurretik, ba, motorrak berotzeko, inkestatxe bat egingo dugu. Bueno, egingo izugu zuri bakarrik. Eta, bueno, bizpairu galdera izango dira, enaia? Bai. Ia, ba, babota? Bueno, azteko, non guazara, deke barrio? Deke barrio, bueno, ez naiz bertokoa, bilbokoa naiz, baina, karo, eh, batzuek dakizuen, hemen zabetenoko e, dakizuen bezala ze, bini parakaldon egiten dut lan. Orduan nahiko inguru urbila egiten zaitau. Mm Bai. Eta orduan, bueno, bil, bilbokoa, baina e, zin Ni Ni zolokoetzekoa naiz. Vale, eta zer badago mm, zeo zer faltan botatzen duzuna hori soloko etzen? Edo eh, zeo zer soberan? Bueno, nagusiki bidaia egin ostean, nagusiki faltan hartzen dudana eh, bada bizikletaz mugitzeko aukera. Bai Bilbon, bai Parakaldo, inguru osoan, ez? Bilbo hondian, horren beste saltzen digutena, hainbat aldiz eh, esan digute bizikletaz eh, ibil behar dugula, e, kotzeak aparkatu behar ditugula, eta baino aukerarik ez digute ematen. Mhm. Egiten dute bide bakarra, Eta hor Bilbon ezaterako oso esanguratsua da eh pues e, gu e, da e, ba, justo alde zarretik e, ba jein ah, bai. bidean horre, erabilgarri bai, dago. Kampo bai, hortik joan zaitezke lasai asko e, bizikletas. Peño, gura baduzu ona etorri ezaterako barakaldora, mm -hmm. nik gustura edorto baten etorriko nintzateke egunero ona lanera, mm bizikletaz, ez da aukerarik. Errepiditi joan behar, duzulako eta trafikoa ba nahiko haundia delako, ez? Eta, bueno, e, eh, pixkat, e, eh, bitzia, kuriozua, horren beste zartzen digutena, eta gero azkenean, azken baten ez dako Bai. Eta ezagutu nahiko zenuken leku bat, eta bain ezagututa, ezagutzeaz da motu zaizun e, lekua e, eh, oain arte ez dago alakorik <laughs> Nik uste dut, leku guztiek beti ematen dizutera zerbait. Badago ikastea, leku guztietatik, orduan, e, batzuk ederragoak, zamurragoak, tristiagoak, mhm. gogorragoak behar bada, baina guztiek transmititzen ditu dizute zerbait, beraz, mhm. alakorik ni ez dut ezagutzen. Eta leku bat ez diguzu emango? E, beste egin uste dut Erria, edo, baina ezagutzea gustatuko litzaizukena. E, ezagutzea bai, bai, Mongolia daukatia, <laughs> mm buruan. Mongolia. Bai. Eta irakurri du zain beste bidaiatuta gero fijo liburu neko irakurri ere. Eta azken liburua edo irakurri duzun azken liburua edo behintzat e-, edo, edo ikusitua ikusi duzun azken filma. <clears throat> bueno, liburu bat ari naiz irakurtzen egia irentzi egin dut eta bada la, la elegancia del erizo. Eta bueno, ez dakit, nik oso gustoko izan dut oso gustoko izan dut, ez dakit eh, literatura mota asko irakurtzen dut ez, baina azkenengo hau e, izan da niretzako izaten ari da nahiko berezia. <laughs> bai, arrapotu guztiz. Mhm. Beitu, apuntatuko dugu. Eta, eta inkestako azken galderatxoa, Elionan, Elionan, realidad o ficción? El famoso Elionan de Baraka. <laughs> de la famosa serie de Baraka. Bueno, egia zateko, <laughs> gu Bilbon txiste asko egiten ditugu kontura, ez? Bai. mugitzen garenean beti ezaten dugu edo jai honetan gaudela bestean, pitu bitu, horiek barakaldoko dira. E, izan ere, barakaldo baino nik ezaten dut barakataun. E, baiet ezango nukerik. Zalantzarik gabe badago. Bai, badago. Bai, ez ara lehena, ez ara hori aitortzen bai. digun lehena. Esan digut ere egia da, dela joan asko, barakaldora etortzen direnak. Ah, bai, bai. Baina berez barakaldarrak ez direnak, eh? Bara, hori da. Eh, Baina horiak ez dira benetakoak, eh? <laughs> Hemen bai, egia da baditugula, bai. Bueno. Eta igual, e, ja sartuko gara, ja igual, eh, elkarrizketan, ordune, zelan, zuegon zara egintuzu Finlandia Bilbo, ibilbidea. Bai. Bai, bai, zelan, ez dakit, zelan, zelan e, egin duzu. bueno, ez dakit, zelan bururatu zaizu, behintzat hori. Bai, bueno. eh, gainera, mm, Camino de Santiago, Ruta la Plata, horrek aipatzen ebili gara, baina <laughs> justo ez dikitzen du eh, punto batetik bestera egindako bidaiaz. Bueno, egia aitortu behar badizuet, e, zuek aipatutako zenbait bidaia ere egin izan ditut. Baina sekula horren luze, luze, bidaia luzea, ez? Ba, ba nik uste dute nebari bota behar dio dela honen errua, ez? e, joan baitzen e, Finlandiara bizitzera oin dela hamar bat urte. Eta azkeneko gabonetan egon zen hemen, kuko egiten etorri zitzaigun, familian, eta panik ba, ezan nioen, bueno, aurten joango naiz bizita egiten. Eta mm. prestatu genuen, edo asmoa bazen, azte santuan bidaia bat egitea, Laponia, Laponia erantza joatea, emengo kuadrilla bat joango ginen eta, ba, bueno, hortik e, eskiatzen eta etxola zetzola bidaia bat egiteko e, asmoa genuen. Baina, etzen atera. <laughs> Beraz ez nuen bestelako aitzakiarek izan. Azte zantzuan oporrak ditut eta segituan e, eh, urrengo oporraldi luzea udakoa da. Hortaz, e, lagun batek komentatu zidan, e, bueno, ez ditzatek ideia txarra izango handi jaistea bizikretaz. Eta ni lotu nintzen nola begira, txu, burutik egina zaude. <laughs> Hori izan zen, bururatu zitzaien lehenengoa, ez? Burutik egina zaude edo. Baina gerora, ezan nuen, bueno, zergatik ez aukerazko dago, e, jaiztain ari zarela, gertatuz gero edo nekatuz gero, aukera dago, ba, bueno, beti Europan gaude eta tren bat hartzeko edo gazkina edo dena delakoa, ez? Mm -hmm. Eta zen, benga tira, joango gara eta bueltatuko gara, bizikletaz etzera nio. Mm -hmm. Eta zen mandu zue? Ba, orotara izan dira sortzi aste. Ez da ailegatu, baina bueno, sortzi aste izan dira. Bai, sortzi aste. Luze... Eta zen ba, kilometro? Ba, eh? Zer bat mila kilometro, ez da? Hori da, hori da, zer bat mila kilometro sufritu izan ditugun. <laughs> Ba, izan dira, lau mila eraz dira llegatu, iru mila bederatzen da seo egin. Ah, bueno. <laughs> Eta, baina, bueno, <laughs> etzera hori bai. Ne baren etzetik, nire etzera ino izan da. Zer bat jende joan zarete? Ba, azieran, azien bi. Bai eta gerora azkenengo osteon kilometrotan e, eh, nire ondoan ez dirita dagoen <laughs> neska txoroa hau ere etorri zen. Eta egin zituen azkenengo kilom, bosteon kilometroa gurekin. Ana gertu zen. Ba, ni ez bezain zoratuta, eh? Bueno, hori bueno, bueno. ez eh? Haile <laughs> handa. Eta ze, aurkitutako estopoak edo, ukituzu stoporen bat olan bidaian, Ba, nik aipatuko nuke eguraldia. Bai, ez. Bai, bai, ze oso eguraldi txarra izan dugu, euria eta euria, Eta azken baten, e, eh, oinez baldin bazoaz, ba, bueno, izan daiteke oztopoa, baina neurri bateraino. Baina bizikretaz asko ere e, gatzagoa da, euri, euripean ibiltzea. Eta kriston txupak harrapatu dugu, <laughs> aitzortu behar du nik batzuetan, nik batzuetan ezaten nuen. Bueno, bueno, hemen geldituko naiz, hartuko dut urrengo trena, eta etzera noa. Bilboko jaietara zuzen zuzenean. Baina gero ez, ez, asko ematen dizu edo, niri behintzat asko eman dit bidaia honek, eta asko disfrutatu dut. Sufridu ere, eh? baina disfrutatu ere bai. Prestaketa berezia, lehen aipatu dugu ez, prestaketa bereziak ez da, ez da gauza bera kilometro batzuk eitea, edo lako bidai potente bat eitea, eta prestaketa berezia induzu ezuek aurretik? Prestakera, prestaketa berezirik berez ez, ez dugu egin. Baina gila da biok, eh, bueno, kasonetan irurok, kirolaria garela, kirola mhm. egiten dugu, kirola maite dugu. Baina nik ez nuke zango prestaketa berezirik behar denik horretarako. Egunez egun egiten delako. Ordan azaitezke igual guazi ginen pixago gorrago, laro kilometroko, bat azbeste egiten genuen eguneko, laro kilometro, eun kilometro, e, eh, eta paren gogortasunaren arabera. Baina egunez egun egiten da. Beraz, joan zaitezke nire ustez, joan zaitezke lasaiazko, azikerako etapak egin motzago, berrogi kilometro, eta purka-purka berotzen denean gorputza, eta bidaiak aurrera egin ala, ba, pues, kilometro gehiago egin. Baina nik uste dut, edo eskura egon daiteken bidaia badela. Eta pasientzia dozi altua ere behar da, ez eh, bai. bai. ez bide batzuk amaigabea dire, mendate batzuk amaigabeak ere badira. Bai, bai batez ere, pues, e, gu joan ginen, e, zer pentsatu barik. Hau da, gertu ginen Finlandian, eta ez genekien ondik joango ginen. Ba, genekien, turkutik atera, aterako ginela, eta ingo genuela turku Finlandia, eta alpetatik pasatzeko gogoa genuela. Ez maparik ez ezer. Orduan antze lagun e, eh, Nirenebaren lagun batek komentatu zigun oso polita izan zitekeela Suedia Suedia zeharkatzea. Eta alaz egin genuen hartu genuen, e, bueno, iazateko Finlandian kilometro gutzi egin genituen hartu genuen e, eh, ferri bat, pasatu ginen Estokolmora, eta antze informatu ginen, hartu genituen maba batzuk eta mm -hmm. zinen zeharkatzen. Eta tita. Tita, onaino. Eta, eta nola daude antolatuak herriak bizikletas, bizikletas mugitzeko eta ibiltzeko? Ba, lehen aipatu duan bezala hemen baino asko sobeto da, mm -hmm. gabe. Zan dute, bisikleta ibiltzeko, Elena ipatu dituzuen e, rutez gain, ibilbide mm gain, badira hirietatik e, eh, bisikleta zibiltzeko espreso ginak diren bideak. Mhm. Beraz, banaiko erosoa da, alde horretatik oso erosoa. Gu dena den eh, saiatzen zaiatzen ginen, zaiatzen trafikoa eta errepide nagusiak. Beraz, joaten ginen, e, erritxikiz e, txikietatik pasatzen mhm. eta hor apenas trafikorik e, ez dugu topau. Mm Hirietan bai, baina hori ekidezina da. Eta holako bizipen berezi bat edukiko duzu, ez? Amen e, kontatu aldana bintzat. <laughs> bueno, bizipen asko dira, ze kilometro asko egiten duzu, ordu asko pasatzen dituzu, e, pedalei eragiten, eta milaka ideia pasatzen zaizkizu burutik. Batzuetan nizketan, beste askotan e, eh, itzegin barik, barruko bidaia hori egiten, eta paisaiari begira, ez? Baina nik padokat gordeta, hor barruan oso gordeta, alpetaragoan eh, alpetara ginenean, pasatu ginen e, martinitik txamonizera. Suizatik e, frantziara pasatzeko mendatea, e, babada for class, horrek badu, bueno, egin behar da, igoera mila eta eun metrokoa. Ez da gehi egatzen, baino gogor zamarra da, mendate hau. Eta badira, amalo kilometro. Orduan, e, niretzako, nik ez nuen esperientzia ondirik mendateak igotzen, eta hori izan zen nire bidaionetako bigarren mendate potentea. Mhm. Eta mm gogoratzen dut, iaia eh, goraino heltzen ari nintzela, ikusten nuen hori bukatuko zela, eta sentitu nuen kriston negarguria. Baina negarguria posagatik. Mm Eta gogoratzen dut ezaten niola nere burari. Bueno, esti, hori ez da momentu anegarri egiteko. <laughs> Arnaz ez zabiltza eta zurindar guztiak gorde behar dituzu behintzat goraino heltzeko. Baina oso momentu berezi izan zen niretzako oso gorderik dudana e, eh, zentitu nuen azkatazun horrengatik, ez? Mhm. Eta, bueno, eh, jakina, haigatu nintzela gora eta malkoren bat edo, <laughs> bai. bai, atera zela, ez? Mhm. Horiek besteak beste, eh? beste momentu onazko ere izan dira. Eta esti, urrengo, urrengo bidaia nora? eta nola? Por <laughs> nik buruan daukat eh, Mongolia, lehen esan dizu edan bezala ze. Eta, bueno, aukera baldin badago bizikletaz egiteko, bizikletaz egingo nuke. Mhm. bai. Oso bai. ondo, eh? Ba, mi esker, ez. Ia norra animatuko dan. Ia norra animatuko dan, eta horrengo munekarriko dugu ona. Bai. <laughs> Mongolia barakaldo. bueno, bat <laughs> emate gonda loiratik, eh? Udan bai. ere, igual, konbentzitu alditugu. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, esti, ba, eskerrik asko. Zuei. Bai. Eta bai. kontako, bintza, mongoliera basoaz, mesez abizatu aurretik. Bai, bai, <laughs> nire berri izango duzu. Bai, bai, bai. Eta gero egin, egin kronikatxo bat ere idatzi zen. Alaz, egin bai. dut. <laughs> Venga, agur, agur. Bueno, agur. Iragana tirokatzen, esten badira, ez dut atzera egingo Desagertuen bandera arrotuko dut Ez dut atzera egingo Fusilak gertu dituzte memoria zulatzeko prest Galtzailean akindutara jarriko naiz Ez dut atzera egingo Kantu betera zera ekingo Bertxo zarekin kantu berri bat egingo dut zuretzat Agur maiteño guta noia askat asuna zaintzera Ez egin nena Zer gaitin laste Etorriko nau Etxera Agur maiteño Gudara noia zaintzera Ez egin negar Zer gai baina horretik e, eh, kontutxo bat aipatu nahi, nahi genuke, eta, eta badak irailearen irailaren hogeita zazpian, eh, metik egun batzuetara, hogeita ma osturte beteko direla txiki, txiki eta otegi fusilatu eh, zutenetik, bueno, zituztenetik, bilagun izan ziren eta, bueno, pues, gu e, larsa kondu barik denbora arazoa dela eta, eta, bueno, en bagaia berez nahiko komplexua suerta aitek elako, Baguke liburutxo bat hartu dugu, eta liburu horrek dakarren e, sarrera, Eh, komentatuko izugu lan labur-labur, zer dela eta idatzi, idatzi zuten liburua, eta, eta bueno, agian e, erratzaioaren sarreran ez dizuegu komentatu, baina bak gustatzen zaigula e, erratzaio guztien hasieran e, olerkitxo bat botatzea edo pasaizoren bat, ba zuzen ere gaur bota dugun e, olerkitxoa e, egik egindako olerkia zen, eta eta gero horren eh, bukaeran beste laulerrotako lerkitxoa irakurriko dugu estik, bai, hemen geratu da, animatu da eta eta gorekin parte hartuko du. Edo zein kasutan, e, bueno, pues e, liburua, liburua bera tanto estamos comentando un poco pues e, vamos a hacer un pequeño recordatorio a Chiki que se van a cumplir 35 años de, del fusilamiento de de, lo, de ellos dos. Y, bueno, pues eh, el libro que, del que os he estado hablando, pues pretende ser un homenaje, pero el libro se titula Chiqui, de tal cual, ¿no? Y no es el único homenaje que se le ha hecho, también hay algún documental que luego igual nos comenta eh, Naya. Pretende ser una, un homenaje a la lucha revolucionaria de un pueblo eh, en el que un Estado fascista, esto tenemos que ponerlo en un contexto de hace veintitantos años que se salió a la calle este, a la luz este libro, ¿no? Eh, un poco después de, que fueran fusilados. Eh, bueno, el Estado fascista no ha tenido más remedio que fusilar a dos de sus mejores hijos para, para dar un castigo ejemplar a todo el pueblo. Y el pueblo salió a la calle y siguió luchando tragándose el llanto y el dolor sobre todo tuvieron que tragarse las lágrimas en dos hogares concretos de Zarautz y Nuarbe, en los que quedó un hueco irreparable. El, libro pues hace una especie de, doble biografía, de, tanto de Chiqui, y un Paredes Manot, como de, de Y, bueno, pues eh, el uno de Zarautz y el otro de Nuarbe, y hemos querido traeros a modo de, comentario y de, recordatorio, pues eh, no queríamos mm, eh, poneros ninguna escena un poco, o leeros ninguna escena un poquito más dura, eso ya os lo dejaremos a, vosotras y a vosotros. Y, Naya, pues eh, también has comentado, querías comentar... Eh, es que hemos, eh, buscando así un poquitín, hemos encontrado un artículo de hace dos años que fue la presentación, hicieron una presentación la Asociación Cultural Aiseatra Sustraya presentó en Donosti el documental y el libro que, editaron en su día, pues en homenaje y recuerdo de, de, de Chiquido justo llegó en vísperas, eh, justo ese acto fue en vísperas del 32 aniversario del fusilamiento. Y en el acto contó además también, nos ha parecido muy bonito, porque en el acto también contó con la asistencia del ama y los, hermanos de John Paredes. Eh, según explicó el representante de Aiseata Sustraya, John Miquel Avellanal, los fusilamientos del 75 y más concretamente, ¿no? Pues la figura de John Paredes aglutinan un poco la necesidad de recuperar la memoria histórica. Y de ahí, además, está basado, el documental está basado en el libro que, hicieron en 1978, El viento y las raíces, que escribió Javier Sánchez eh, Errauskin en homenaje y que fue secuestrado y prohibido aquel mismo año. Dos años más tarde, en el 80, además, este periodista tuvo que comparecer en la Audiencia Nacional pues eh, acusado, como hoy en día, ¿no? pues de apología del terrorismo a Raquel de aquella publicación y cuyos derechos el autor habían sido, los derechos de autor les fueron cedidos a las amas de John Paredes y de Ángel, y de Ángel Otaegui y nos ha parecido un poco pues significativo, ¿no? Significativo al final este documental eh, que estaba basado en un hecho, en un libro prohibido en, el, en 1978, con lo cual seguramente que hoy en día también seata Sustraya, yo creo que no es mal momento para, volver a verlo y, bueno, ahí, ahí, queda la invitación. Bueno, esta música Pichimbat bat esta agenda, agenda express. Agenda express. La mujer que iba a morir se llamaba Hortensia, tenía ojos oscuros y nunca hablaba en voz alta. Solo la risa llenaba su boca y una tranza recorría su espalda embarazada de ocho meses y llevaba sus escritos en un cuaderno azul. La jugarán junto a doce mujeres. Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Agenda. Naya. Agenda. Agenda, agenda, agenda con cine invisible. Eh, la semana pasada también os, os, comentamos y la ONG de KCD ha organizado el Festival de Cine Invisible y son una serie de documentales que, que se van a proyectar en los locales de, en, bueno, en el local de Alasipo, a partir de las 7 y, hoy 24 pues tenemos eh, el de Violeta que dura 7 minutos es de Colombia, tenemos Libra, el Estado español, Luchadoras eh, que está filmado en el Estado español y en, México, dura 13 minutos, la, la, rubia de Pinos Puente y Miradas desveladas. ¿Y qué más tenemos? Bueno, pues, ba, lehen aipatu dugun bezala, ba, matiko eta hori jaia, jaia kasten dira gaur, eta gaur, gaur gainera gaur justu da mozorroen eguna. Gura, hausoko jaietako lehenengo egun honetan, mozorratuta parte hartzen, gonbidatzen gaituzte, eta zazpiter ditan mozorro jaitziera, traukoko errotondatik urkabusteizko joaldunak eta kale animazioak alaiturik. Gero sortxitan, Uribarriko eskoletako kanpan pregoiaren irakurketa urtiko maskotaren eskutik, eta ondoren txupina, noski, beratzetan gaizka, arrandegiari esker sardinak, sardina da. Oh, sardina fresku, bai. eh. Erreta, erreta, izango dira gaur. Bai. Amarretan aurrentzako playback, playback erakustaldea kanpan, gero amaiketan berben relasi taldearekin, eta gero amabita arditan elduentzako e, eh, playbacka. Bueno, eta ez lagunok, zorrotzako jaiak ere badira. Ere badira, ere badira. Da, eta gaur, oso kontzertu potentia dugu, potatu taldea berriro elkartu da, Dakizuen ez, eta gaur, Berton Potato. Hau <laughs> oh, bai. Bai. Orain iru gara jendarekin, eh? <laughs> bueno, zapaturako, zapaturako traparango gazteguna, lehen komentatu bizuegu. Orain labur-laburre guerdiko amabitatik aurrera. Egeitxiera, eh, saratatxua, Ordu batean egon bat kriu. Gure musika taldea, eh? <laughs> Gero e, mendebaldeko hip-hopero gazteak ere bertan izango dira. Oberenak. Bai, oberenak iruretatik aurrera bazkariagei bertxorrumba, e, eh, sortzi, seietan barkatu poteo bizia, eta gero juntzean bederatzeetatik aurrera e, eh, goinetxean ariak, salbo espun, gitziarren semea, laket, eta DJ gotzon. Hori da, DJ gontxo, por bada bertokoa, bertoko lonjero bat, eta hmm, berak bintzen ah, dukodun, bai. Segeio, segeio deko ere, biar ere zeitan eliptik, plaza eliptikoan e, kalea guztiona da, manifestazioa. Eta segitzeko Uribarriko jaiak. Hori da. Eta larumatean hogeta bostean, gazteguna. Larumatean hogeta bostean, errepikatuko duz, ez dakit eh, mikroan, ez nagoituta. Mikroa badoa, bai, beti. Bai, bai. Hori, ba, ez daztu, larumatean hogeta bostean, gazteguna izango dela. Eta gero bederatzietan, bai, izango duzu guri barrin, lehen esan bezala, gazte poteoa, gazte asamblada kuadrilarekin txosnetatik azita, eta gero iluntzeko amaiketan eskoletako kanpan <laughs> kontzertu mundiala. E, eta de kluba. Parentes baina kontzertu Parentes mundial artean dago, bueno, ez, irakurtzen. Da eta Dr. Rinrin. Rindin. rindin. din, Izen horieke, nik uste du Juan Berko dugula, eh? <laughs> Doktor bai, Rindin bai, bai, eta Benjamín. bai. bueno, gero zorrotzako jaiekin jarraituko gu, bihar eh, zapatu hogeita bost dituela. Eh, Devon Scott Band, eh, Indomables, gaztetxean e, piperrak. Piperrak, jo, e, piperrak. Tela, Eta, eta, bueno, hori izango da, gaueko amaika terditan e, eh, ardantza aparkean. Domeka, lasaia. Astelena ere, aste artea ere. Aste azkena bai. Aste azkena badako guzeo zer, ez? Aste azkena badago mitina. El mitin contra la reforma laboral de la CNT, que hemos comentado antes. Y va, va, ba, ba, la CNT ha convocado una movilización que partirá desde la Plaza Bidonera a las 7. Y bueno, pues ya no tenemos mucho tiempo, hemos acabado bastante puntuales, pero para acabar, Nik badut galdera bat. Abai, ah, bai, bai, bota. badut galdera bat. Hau ikusita, nik badut dala galdera bat, eta hau ikusita, neskak, zein kontzertutara joango gara gu? <laughs> Di, DJ din, din rin rin, oie? Din, rin din, din. <laughs> Gei, Benjamin. Bueno, hasiko gara potato, gero bia, igual egingo dugu kale gira, eh, ibar eskerrosoan, urrengo astean kronika, kronika kontatuko dugu. Akordatzen barikoen kontzertu egosala, ba, gongien, eta zapato, ba, bai, eta ere. ere. Bai, ba, ba badira, badira, kontzertuak, eh? Bai, badira. Da, Eta dena den informazio zehatza emoteko zein behar da berton egon. Horixe, baten bateke eh, gero hurbiltza dauka eta eta kontatzea du. Hori da. Ba, potatu, kontzertua piperrak, aspaldiko partez. Bueno, edo zen kasutan, se, enseguida, se, un bai, poquito. Bai. Bueno, pues para redondear el, el programa de hoy, eh, os hemos comentado le txikio egi, hasieran irratzaioaren hasieran pasaiz bat irakurri dizuegu eta erratzaioari bukaera emateko ba estik gure gonbidatuak beste esalditxo bi irakurriko bizkigu txikiren hitzak. Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a llorar. Nunca estaré bajo tierra. Soy viento de libertad. Eta honekin ikuste ja, gaur e, bueno, agurtzen garela, bakizue beti bezala dekozula webgunean informazio eta urren, gaur ez dute, ez dut izango, ez dute izango. <laughs> Errikolore, errikolore, errikolore, <laughs> punto, errikolore, punto, rg. el eh. ambientador, el ambientador que nos lo cambiaron, como dijo Maki. <laughs> Así que nada, nos vemos ya el viernes que viene, eta osondo ondo Ay, eh, paste Muxu bat.